Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Չարեկ տարիվանք Նուերին Խաչենի նշանավոր հոգևոր կենտրոններից է։ Գտնվում է Մարտակերտ Խարվաճար շրջանների սահմանագծում Թարթար գետի աչափի բարձրադիր բլրի վրա, Համանուն գյուղի արևելակողմ եզրին։ Վանքի հիմնադրման շարժարիտների ժամանակի եւ անվան հետ կապված ստույգ տեղեկություններ չեն պահպանվել։ Պատմական վկայությունների համար հիմնականում աղբյուր են ծառայում տեղում պահպանված վիմական արձանագրությունները, որոնք տեղ են գտել հատկապես 19-րդ դարի տեղագրողների գրվածքներում։ Վանական համալիրի հիմնական հուշարձանախումբը բաղկացած է գլխավոր եկեղեցուց, գավթից, եկեղեցուն հարավին գծված փոքր եկեղեցուց կամ մատուրից, զույգ աշտարակներով Պարսպից, Սրահից եւ եւս մեկ Մատուրից։ Գլխավոր եկեղեցին ունի բազիլիկի հորինվածք, ընդ որում խորանի լայնությունը հավասար է սրահի լայնությանը, այսինքն ուղանկյուն սրահ է, որը որմնասյուներով բաժանվում է երկու մասի։ Արևելյան համատաբար փոքր մասը ծառայում է որպես խորան, որն աղոթասրահի մակարդակից բարձր է 96 սանտիմետր։ Իր ճարտարապետական հորինվածքով եւ շինարարական տեխնիկայով այն թվագրվում է 12-13-րդ դարերով։ Իսկ ավելի ստույգ ըստ պահպանված վիմագրություններից մեկի կառուցվել է 1260 թվականին գրելով Սուրբ Աստվածածին անվանումը։ Փոքր եկեղեցին նույնությամբ կրկնում է գլխավոր եկեղեցու հորինվածքը, միայն ավելի փոքր չափերով։ Այս հուշարձանից պահպանվել է թաղակապ ծածկի եւ կղմինդրե տանիքի մի հատվածը։ Կղմինդրների չափերը եւ ձևը նույնական են Դադիվանքում ու այլ վայրերում ի հայտ բերված կղմինդրների հետ, ինչը փաստում է միևնույն ժամանակաշրջանում կառուցված լինելու մասին։ 2008-2009 թվականներին Վանական համալիրում առաջին անգամ կատարվել են մանրակրկիտ հետազոտություններ։ Աշխատանքներին մասնակցել են հնագետ Գագիկ Սարգսյանը, ճարտարապետ Սամվել Այվազյանը։ Պեղումների ընթացքում հիմնական վանական համալիրի հարավային կողմի բակում բացվեցին ժայռին հպված ինչ-որ ուղանկյուն շինության հետքեր, իսկ նույն բակում վանական գերեզմանոց տապանակարերով։ Վանական համալիրն արևելյան կողմից ամրացված է եղել բլրի լանջնի վեր բարձրացող բազմաստիճան հենապատերի համակարգով, որոնցով արհեստականորեն լայնացված է եղել բլրի տափարակի օգտակար տարածությունը։ Հրապարակի հարավարևելյան հատվածում ըստ ամենայնի եղել են կենցաղային ու տնտեսական ինչ-որ շինություններ, որոնցից պահպանվել է հորշ դեմարանը եւ գլորավուն շինության հետքեր։ Հենապատերի կործանման եւ գյուղում նստակեցության անցած խաշնարած բնակիչների ծավալած շինգործնեության հետևանքով այս հատվածի պատմական միջավայրը հիմնովին աղավաղվել է։ Կառուցվել են բնակելի ու տնտեսական շենքեր, անասնագումներ, Պարսպապատն իր երկու աշտարակներում հետագայում կցակառուցվել է Գավթի պատին, ըստ երևույթին ամրացնելու նպատակով։ Համալիրի հյուսիսային մասում հողաշերտի հեռացումից հետո այն շարունակություն չի ունեցել, ընդգրկելով միայն ներկայումս կործանված Գավթի հյուսիսային պատը։ Այստեղ էլ ի հայտ է բերվել ուղանկյուն փոքրիկ մի կառույց եւս, ամենայն հավանականությամբ մատուր աղոթարան, որը եղել է թաղակապ, պահպանվել է 2-3 շարքի բարձրությամբ եւ ունի արևմտյան կողմից դեպի գավիթը մուտք։ Հետագայում այս կառույցի արևելյան կողմում դրա ավերումից հետո կառուցվել են աստիճաններ, որոնք տանում են դեպի անասնագոմի ձեղնահարկ։ Մատուրի կղմինդրե տանիքը կառուցված է եղել միջնադարի դասական կղմինդրածածկի սկզբունքով, դրվել են սեղանաձև գողավոր հարթ կղմինդրները, իսկ նրանց կարանները ծածկվել են կիսակլոր ելուստավոր կղմինդրներով։ Եկեղեցու եւ մատուրի գծման մասում ջրահեռացումը կատարվել է սեղանաձև հարթ կղմինդրներով պատրաստված եւ դեպի արևելք թեքություն ունեցող արվակի միջոցով։ Վանական համալիրի հարավային կողմի հողաշերտի հերացումից հետո հայտնաբերվել է 2-3 շարքով պահպանված ուղանկյուն մեկ այլ կառույց եւս, որի արևելյան եւ արևմտյան պատերը հարավային կողմից հարում են ժայռազանգվածին։ Չարեկտարի վանքում պատմական մեծ արժեք ունեն նաեւ վիմական արձանագրությունները, որոնք պարունակում են 1152, 1260, 1297 եւ 1360 եւ այլ թվագրություններ։ Քիչ չեն նաև անթվագիր արձանագրությունները, որոնք ստույգ տեղեկություններ են հաղորդում տվյալ տարածքի մասին եւ կարևոր աղբյուր են Արցախի պատմությունը ներկայացնելու տեսակետից։ Վանքում, հատկապես Գավթում, կային բազմաթիվ տապանակարեր։ Խաչքարերն ու տապանակարերը աչքի են ընկնում հատուկ մշակման տեխնիկայով՝ բուսական ու երկրաչափական տարատեսակ զարդաքանդակներով։ Thank you Այսպես Ուղանկյուն կառույցի եւ Շունասրահի միջև ընկած տարածքում ի հայտ բերվեց 4 տապանակար, որը վկայում է այստեղ վանական գերեզմանոցի արկայության մասին։ Դրանցից երկուսը պարունակում են արձանագրություններ։ Առաջին տապանակարի վրա, որ միտումնավոր ջարդված է եղել, արկա է քառատող հետևյալ արձանագրությունը։ Այս է հանգիստ Ստեփանոս քահանայի։ Երկրորդ արձանագիր տապանակարին 7 տողով փորագրված է։ Այս է հանգիստ Պետրոսի եղբայր Տերն Մարգարեին եւ Արաքելա Աստված ողորմի սմա ամեն։ Վանական համալիրի տարածքից եւ մոտակա բնակելի տների ավերակներից գտնվել են ինչպես ամբողջական, այնպես էլ բեկորված խաչքարեր, որոնց մի մասի վրա արկա են արձանագրություններ։ Ինչպես վանքը, դրանք նույնպես հորինվածքով եւ քանդակների ոչական առանձնահատկություններով թվագրվում են 12-14-րդ դարերով։ Վանական համալիրը ներկայումս գտնվում է կիսավեր վիճակում։